meteora ec tu hudatos ano feretai anabainei he atmis ec tes atmidos ginetai he nefele kai engus ges omicle ec tes nefeles stalas dei ho huetos kai ho ombros hos apopegnumenos halasda hemipe gnumenos hion legetai. En odei nefelei, toi helioe antikeimenei e toi helioe antikeitai, iris fainetai. Eisto hudor pipton to stagma ponfoliugia poiei. Pollae ponfoliugies poiusi to afron ex hydatos apo perinumenu gineitai crystallos drosos paceto odes pacne legetai ec apopnoes es electrofaus gineitai he bronte he tis ec nefeles ex metastrapes brontae kai keraunoi